Би сакал на почеток да ве прашам на почеток на оваа тема. Ви се допадна ли ова измината библиска полка? Верувам дека ви се допадна. Мината сабота кога зборував за оправданието со вера, би сакал сега да повторам, најмногу нагласував дека оправдан со вера не значи тогаш кога тоа се случува, на почетокот на верското искуство, не значи тоа што протестантите тврдат дека значи. Господ те прогласува за праведен. Веќе тоа прогласување, тоа е судски чин и поединечно некој ќе биде прогласен за праведен дури на судот. го нагласував повеќе оно што и Джон Си Вагонер го нагласува и самата Библија, дека оправданието со вера, моментот кога тоа се случува, особено на почеток, представува сето искуство на радикална преобразба на карактерот. Замената на старото со ново срце, каменото со меко срце излевањето на Светиот Дух, примањето на Светиот Дух со вера, духовните дарови, тоа на што го нарекуваме ново раѓање, препорот и така натаму, крштевање со Дух Свети. Исто така кажав дека да се биде оправдан според етимолошкото значење на глаголот е да бидеш направен праведен. Да бидеш направена праведна. Не значи да бидеш прогласен. Но има нешто што не кажав, а што оправданието со вера значи. Тогаш кога Господ оправдува некого со вера, има уште нешто во сето ова, што не го кажав, немаше ни време тогаш. А што е точно? Што и Елена Вајд го кажува, и Джон Си Вагнер го кажува, и протестантите го кажува тука сите се слагаат. Кога Господ оправдува со вера, тогаш верникот му ја засметува Христовата праведност. Е сега, денес би сакал да зборувам малку повеќе за ова. И, како што не одам на проучував, нема толку да ја повторувам полуката. Сушно се не, не ги повторувам лекциите, туку кажувам нешто што во нив или не е напишено, бидеќи нема ни простор ни време, а е битно, или ако случајно е погрешно поставено бидеќи новата теологија денес го следи протестантското учење, а тоа не е секогаш исправно. Протестантите мислат дека <clears throat> да, да, да ти се засмета Христовата праведност, дека тоа е тоа исто како да бидеш прогласен праведен, како да е тоа судски чин и така натаму. Меѓутоа тоа не е така. Значи, <clears throat> малку повторување беше целата оваа лекција во врска со Аврамовата вера, како што неодамна проучувавме во Галатјаните. јас би сакал, еве, уште еднаш да ги прочитаме тие зборови во Битие, 15-та глава, првата книга Моисеева, 15-та глава, каде што првпат се запишени. Во петиот стих се вели како Господ го изведе на Аврама надвор и му рече погледни на небото и изброј ги звездите, ако можеш да ги изброиш. Ту да ги зборови, не те терам буквално да ги броиш. и му рече, толкаво ќе биде потомството твое. И сега следува нешто битно, иеко Аврам тука ништо не направил. Во шестиот стих ништо Аврам не направил, ништо не кажал. Видевме за разлика од Петр, кој што сакаше да дава коментари после Христовите зборови. Аврам тука ништо не направил и ништо не кажал. Но што се случило? Случило нешто во неговото срце, нешто што човек од надвор не може да го види. Никој, никој од надвор, освен Господ, не можел да види што се случило. И му поверува Аврам на Господ. И тоа му се засмета за праведност. Е, се, ово е многу интересно. Сакаме да разбереме малку по-длабоко што значи тоа. Му се засмета. Денешна лекција исто така го постави прашањето, што и апостол Павле го поставил, нели, во Римјаните третата глава, таму на крајот, 31 стих. Дали го поништуваме законот со верата? Повеќето христијани денес се однесуваат како да законот не постои. Па и протестантизмот. Како да е законот укинат. на тој отворено го кажуваат, законот е укинат. Па цитират некои стихови. Пример Фесијаните 2.15. Колосијаните 2.14. Така Што покрашно се толкуваат. Тие стихови воопшто не се однесуваат на десте заповеди. Мегутоа, ако малку размислиме, ќе видиме зашто е тоа така. Другиот по-традиционалниот дел од христијанството, пример во православието, католицизмот, таму повеќе превладува она што исто така го коментиравме минативе седмици. Демек, тоа било стар закон, стариот завет било стар закон, А новиот завет значи некој нов закон. Сега, кога нешто ќе прогласиме за старо, например, ако десне заповеди се стар закон, што значи тоа? Пример, законите на Социалистичка република Македонија, што значат за нас денес? Или законите на Турската империја, или на кралството на србите, хрватите, словенците и така Значи, на еден или на друг начин, повеќето христијани се однесуваат како да законот е укинат, а некои тоа и отворено го кажуваат. На еден или на друг начин. Иако апостол Павле кажал, запишал и со векови стојат тие зборови во Светото Писмо, дека никако, не само што не го поништуваме законот со верата, туку уште повеќе го утврдуваме. Е сега, што е проблемот? Кога луѓето ќе речат, например, протестантското евангелие, ако Господ мене во минатото ме спасил, ме прогласил за праведен, тога шо? Значи, готова, готова работа. Јас признам дека сум сгрешил, сум ги престепил десете заповеди, но Господ сега сум под благодат. Сега не е, што има ја сега да држам закон, што има ја сега. Поентата јас бев грешник, Господ ме спаси и готово, тоа е тоа. Со дела не се оправдуваме и така натаму како да законот да не постои. И затоа се е дозволено. Сега некој не вела така, ќе рече добро, се трудиме, значи, ние до нас е да се трудиме, да бидеме што подобри и така натаму. Но ние секогаш ќе си греи. и новата теологија во адвентизмот, истата песна, ние секогаш ќе си грешиме до, до второто Христо доаѓање. Да, ќе се трудиме, значи, колку што да настои. Меѓутоа, не сме победници. Не можеме да бидеме победници. Значи, на дефетистичка порака. Да се подсетиме, проучувавме што значеше Христовиот закон од Галатијаните 6 глава, на крајот од септември. Да се посетиме на зборови што ги предучувавме уште порано летото. Во Битие 26 глава, 5 стих, што кажа Господ за Аврам? Значи, во 15 глава Господ го оправда Аврам, што Павле не ќе запише подоцна, како што предучувавме и денес, дека Аврам, таткото наш, се оправда со вера тоа уште пред да биде обрезан. Значи, во 15 глава Аврам беше оправдан и тоа му се засмета, неговата вера му се засмета за праведност. И дали во Аврамовиот живот тоа значило дека повеќе не постои, закон не постои? Дали Аврам се однесувал како што се однесуваат повеќето христијани во тогаш наваму? Господ повторува во четвртиот стих овде во 26 глава и ќе го умножам потомството Твое како звездите на небото и ќе му ја дадам на потомството Твое сета таа земја и ќе се благословат преку потомството Твое сите земни народи. Од ќе го читаме и Христа помеѓу редови, Евангелието. Ова се зборови кои што Господ му ги кажува кому на Исак, на Аврамовиот син. И затоа во петот стих вели, бидејќи Аврам, че за татко му се, бидејќи Аврам го послуша гласот мој и се покоруваше на заповедите мои, на наредбите мои и на заковите мои. Овие зборови ги цитиравме тогаш, летоска, за да покажеме дека послушноста е исто што и верата, како што Вагонар тврдеше, а лекцијата, следејќи го лутеранското евангелие, значи новата теологија, тврдеше спротивно. Но сега нема да коментираме за тоа. Важно тука гледаме дека Аврам, иеко на почеток, беше оправдан со вера. Уште пред да биде обрезан. Му поверува на Господ и тоа му се засмета за праведност. Сега Господ, кога Аврам, значи на Исак сега му се обраќа, кога Аврам е веќе мртов, дава една оценка за Аврамовиот живот. Аврам го послуша гласот мој. Е, тоа беше почетокот, кога беше оправдан, кога поверувал. Но, дали само тоа? Дали само тука? Не. И се покоруваше на заповедите мои, на наредбите мои, и на законите мои. Значи, Аврам еднаш поверувал на почеток, тоа му се засмета за праведност и дали престанал со тоа еднаш или секогаш постојано му беше послушен. Значи, нема еднаш спасен, секогаш спасен. И, например, замислите, во 15 глава читавме беше оправдан со вера, пред да биде обрезан. Се во 17 глава, кога му се дава заповедта за обрезување, замислите Аврам вака да е, шо па сега да се обрезам, ти веќе ме оправда, готово се. <laughs> Епа, на некој начин така реагираат христијаните. Особено протестантизм. На некој начин. Е, шо па сега десте заповеди? Е, шо па се ова? Е, шо па се ваква храна, онаква храна. Е, че значи, тоа го сметаат за нешто непотребно. Мегутоа, аномизмот, значи негирање на законот, игнорирање и на природните закони, и на здравствените закони, и на духовните, значи, беззаконие, аномизмот, нешто е спротивно на легализмот, меѓутоа во суштина е исто. Во суштина е исто. Се однесуваме кон Божите заповеди како да се дифузна такса. Значи, плакам дифузна такса тогаш кога законот ме обврзува, а кога владата ќе го укине тој закон, е, не плакам радио, нема, е, више не радио дифузна такса. Е, така се однесуваме кога се во прашање саботата, кога е во прашање моралниот закон, кога е во прашање, кога се во прашање здравствените закони, се однесуваме како да е тоа радио дифузна такса. Или како што велат муслиманите, алкохол не пиеме, ама затоа пушиме како турци, што други зборови, алкохол не пиеме не ради здравие, <laughs> туку затоа што шеријатот забранува. Радио дифузна такса. Значи, било да држиме или да не држиме нешто, така, формално, формално правно, и во едното и во другиот случај, легализам или аномизам промашена работа. Благодата е нешто сосема трето. Благодата е таму каде што е духот свети. И во таа полнина, во таа слобода на духот, апостол Павле може да рече, се ми е дозволено, а времено духот толку ме просветлил, тој дух што ми ја дал слободата, што ме избавил од робство, што ме оправдал, што ме посветил, истовремено толку ме просветлил, што, што разбирам дека не ми е се на корист. Разбирам многу подобро отолку под законот, што е греф, што е опасно, што не чини, што е проклето, што е благословено, и така натаму. Што значи тоа засмета? Гледаме дека на, после Аврамовиот живот, значи на крајот, Господ дава поединечна оценка за тоа кој каков бил, за тоа судот секој се случува на крајот. Аврам го послуша мојот глас, законите мои, уредбите мои и така натаму. Мегутоа, Аврам беше оправдан на почеток. Значи, пред да покаже некоја голема праведност. До тогаш единственото дело беше што излегол од татковиот дом и отишел каде што Господ му рекол. И поверува Аврам на Господ и тоа му се прими за оправдание. Тоа му се засмета. Значи, не се работи за Аврамовата праведност. Значи, до тогаш Аврам не покажал некоја голема праведност. Се работи за почетокот. Колкава, колкава била нашата праведност на почетокот? Исто така нула. Нула праведност. Може би имало и добри дела и пред да поверуваме, се разбира. Меѓутоа, сето тоа е нула. Затоа што Господ не не оправдува според нашата праведност. Тоа е поентата. Но што значи засмета? Зошто засмета? Ајде, кажи, може. Добро. Исто тоа, засмета. Да. Значи, некој на твојата сметка да ти уфрли да ти уфрли 6000 долари. Не само да го покрека. И уште еден биткоин. Сега е над 6000 долари. Ја кажав пред две саботи 4000 долари. Сега е над 6000 долари. Продолжува да расте. Е сега. Некој на твојата сметка, без твоја заслуга никаква, без ти да направиш ништо, да те збогати. А што е, со што е, што е тоа со што те збогатило? Што се средствата? Што му засметал на Авраама? Праведност. Која е таа праведност? Тоа не е ништо. Тоа е нешто, тоа треба да биде некоја вредност. И тоа е некоја опиплива вредност. За да биде вредност вистинска вредност. Што е тоа што Господ го засметува на верниците тогаш кога ги оправдува? А ги оправдува на почетокот, кога нивната лична праведност е нула. Тогаш Христовата праведност, точно. Значи Христос ги засметува на вашето конто Христовите заслуги. Благодарам, сестра. И затоа пишува Духот на пророкство дека од тогашната му Господ те гледа и те третира како никогаш да не се сгрешила. Никогаш пред тоа. Христовата праведност ти е засметана. Совршената праведност. Со која праведност сакате да се појавите на судот? Со својата или со Христовата? Зошто? Затоа што на судот се суди според Божиот закон а тој е совршен. И тој бара совршена праведност. Со која праведност сакате да се појавите на судот? Со својата? Со која, на царската свадба, со која облека сакате да се појавите? Со својата или со царската? И кога веќе сме оправдани со Христовата праведност, го нарушивме ли со тоа законот? Напротив, токму затоа што законот ја бара совршената праведност. Затоа што законот важи и ќе важи и во иднина за насудот, затоа нам ни е потребна Христова. Значи, законот важи, го утврдихме законот, со вера. Да немаше закон да беше укинат, тогаш не само со својата, со никаква праведност. Едноставно ќе се однесувавме, ќе можеше да се влезе во Царството Божие како како во село без кучиња. Но верата го утврди законот, затоа што верата покажа дека токму затоа што законот е свет, заповета света, праведна, добра, токму затоа што законот бара совршена праведност и ништо помалце, совршенство и ништо помалце. Токму затоа со нашата праведност не можеме. Токму затоа ни треба Христовата праведност. И законот се разбира цело време постои ќе постои и во иднина за нас судот. Дали треба да се плашиме од судот? Представите поверуваат дека на суд нема ни да излезат. Како да е Божиот суд, македонски суд. Но, не само што ќе има суд, туку уште од најрани времења знаете како се нарекува. Божиот суд се нарекува страшниот суд. Дали треба да се плашиме од тоа? Од тоа нека се плашат човеколиките мајмуни, кои што гледаат какви кривини да фатат од овие земски судови. Но, ако сте верно Божиот дете. Немаш потреба да се плашиш од Божиот суд. Туку ќе се радуваш. Зошто? Бидеќи си облечена во царската облека. Бидеќи си облечена во белата невестинска облека. И таква можеш да го пречекаш Христа, како што е запишено бидејќи во Откровението, еве тоа нека биде последен стих за вечер. Откровение, 19 глава. Пред да се појави Христос, чело на небесните војски, кои што ќе бидат смрт и пустош за новиот светски порадок, е запишено во седмиот стих, да се радуваме и да се веселиме и да му одадеме слава, бидеќи дојде свадбата на јагнето. И невестата негова се приготви. Како се приготви? Со тоа што и се даде да се облече во чист, вели тука, и светол висон, осмиот стих. А тоа е праведноста на светиите. Тоа е Христовата праведност облечени во Христа, ние не се плашиме од Божиот суд. Напротив, сакаме поскоро да дојде, да стави крај на сето ова зло, кое што не соблазнува, кое што не гневи, кое што разочарува, кое што повредува и на сето ова беззаконие, кое што се случува и допрва ќе се случува во, во овој свет. Нека му е фала и слава вечно. Амин.